для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Я сеў за сцэнай на зямлянцы разведчыкаў і ашаломлены няўдачай, пакрыўджаны і ўсхваляваны, задумаўся і не вельмі слухаў іншых. І раптам выбух аплодысментаў. Каму? Завошта? Віктор Вальноў спяваў пад акампанемент гітары. Яму крычалі «Біс! Паўтарыць! Давай яшчэ!» Мне зрабілася сорамна. Няшчасны эгаіст, я не чуў нават, што спяваў добра, а сам патрабую нейкай асаблівай увагі і прызнання. Ён паўтарыў: "Варацілся ночью мельнік". Хітры москвіч. Ведае, чым можна зацікавіць людзей у такі момант жартам, гумарам. Смутку, цяжкага розному хапае і так, падумаў я. І зноў памыліўся – Вышли сене пясоцкі, сувязіст лабада заспявалі: Ой, там за лісом за дубиною сидів голубко з голубиною. Голуба забілі, голубку завезлі за Дунаю палон. Сыплюць ёй пшанічку, прапануюць любога з дваццаці голубоў, але ніхто ёй не любы, бо няма такога, як яе быў мілы. Гэта пра нашых каханак – жонак, што засталіся там у фашысцкім палоне, пра Сашу. Я адчуваў слёзы на вачах, слухаючы песню. Заапладзіравалі не адразу быццам, чакалі працягу, што ж далей, а потым пляскалі доўга, дружна, горача, без крыкаў, без просьбы паўтарыць, але з удзячнасцю, якая адчувалася ў саміх воплесках. Узрушаны, Я знов опынуўся там у родным краі і зноў не слухаў нашых выканаўцаў. Вярнула мяне назад на батарэю ў фантастычны паўкруг агеньчыкаў Антаніна. Яна заспявала песню, якую кожны з нас тысячу разоў чуў і спяваў сам. Дан приказ ему на запад. асаблівага не было ў яе спеве. Танклявы, слабы, бясколерны, як сказаў адзін музыка голас. Але батарэя раўла ад захаплення. Біс! крычалі так гучна, што чуваць, напэўна, было далёка. Бо раптам бліснуўшы хмарах на нас, як шабля упаў прамень прожэктара, дзіўна выглядала ўся гэтая карціна. Слухачы, і спявачка у белым яркім святле. Асабліва спявачка. Я апынуўся ў яе цяні па запраменем і лепш, чым іншы бачыў яе у ботах, кароткім шынялі без шапкі, шапку яна трымала ў руцэ. Дзівосныя былі яе валасы, ненатуральна белыя ў дзень, яны ў святле пражэктара сталі блакітныя і здавалася, зялі. Свяціў ваенны карабель, Свяціў доўга, секунд сорак відаць. І там пражэктары любаваліся ёй. І ўвесь гэты час не сціхалі апладысменты. Яна бянтэжылася, жмурылася, закрывала твар рукой, хацела збегчы з пляцоўкі, але камісар утрымаў яе за руку. Калі Пражэктар згас яна спявала валагодскія прыпеўкі. Колькі гарачых размоў было пасля канцэрта. Хлопцы мае ап'янелі. Забыліся на стомленасць. Вочы блішчалі, гаварылі голасна, перапынялі адзін аднаго смяяліся. О, адна жанчына, а колькі шуму сказаў Астахаў з усмешкай дарослага, які апынуўся сярод дзяцей, пажартаваў: Нездарма Сталін гаворыць жанчына вялікая сіла. О, жанчыны, як быў роспачы, пастагнаў Фрыд. У добрым настроі ён заўсёды крыху тэатральны. А ў мяне хлопцы, пяць сясцёр, а я адзін. Раптам паведаміў муха. Пра гэта ён раней маўчаў. У любы іншы час чарняк востры на слова не прамінуў бы, каб не пакпіць з мух, якога недалюбліваў. Але тут папаўся сам раптам, без дай прычыны прызнаўся. «Эх, скончыцца вайна!» Вернуся до дому и одразу же жанюся з яго пасмяяліся. Я маўчаў. Байцы радаваліся, а мне рабілася чамусьці сумна. Астахаў сказаў: «Чаму камандзір нахмурыўся? Калі і ў такія хвіліны хмурыцца цяжка будзе ваяваць. Ужо многія гавораць так: замест жыць, ваяваць. Быццам нам наканавана ваяваць усё жыццё. Вячэралі з большым, чым звычайна апетытам, хоць меню тое шаўсяная каша і салёная траска, якая страшэнна брыдла. А пасля вячэры ў зямлянку нечакана зайшла яна, ваен фельчар. Хто з хлопцаў прылёг, адразу схапіліся. Спім мы, не раздзіўчыся і нават разувацца, мае права толькі палавіна разліку. Яна крыху збянтэжылася, як бы пачала апраўдвацца. <laughs> І ішла з кухні, вырашыла паглядзець, як у вас тут э, на новым месцы агледзелася на навакол. Што ж, прасторна, чыста, можна жыць. Фрыд прыбавіў агню ў маланцы, зробленай са снарада МЗА. Астахаў ветліва запрасіў, падставіўшы табурэцік, які сам змайстраваў: "Сядайце, таварыш Вайнфельчар". Яна села і спытала, як спадабаўся канцэрт. О, цуд, цуд, вы нам падаравалі столькі прыемных хвілін. Надзіва красамуна пачаў хваліць яе муха, гэткі галантны кавалер. А вам, Шапятовіч, не спадабалася? Звярнулася яна да мяне. А мне? Я сам удзельнічаў у канцэрце і як няўдалы акцёр э, цяпер перажываю. Што вы, камандзір, вы добра чыталі, пачалі суцяшаць мяне хлопцы. Яна засмяялася і раптам прапанавала: « А давайте спяваць, э, давайте праспяваем што-небудзь, я люблю спяваць. Заспявалі там вдалі за рекой. Але большасці з нас, як кажуць, мядзведь наступіў на вуха. Выходзіла не надта складна, хоць словы ўсе ведалі. Я прапанаваў паклікаць сенню пясоцкага і Віктара Вальнова з гітарай. Яны прыйшлі, і ўсё пайшло на лад. Што, што, а весялосць гэтыя хлопцы умеюць арганізаваць. Сабралася дружная кампанія добрых сяброў, звязаных цяпер нечым большым, чым звычайная дружба – Вясёлая дзяўчына прынесла з сабой тое, чаго не хапала нам многія месяцы – паэзію ў спевах, высакародства ў жартах. Мы спявалі ўсе разам і па чарзе, хто што ўмеў. Разам рускія песні, я, сеній чарняк, беларускія – Фрыд праспяваў яўрэйскую, у яго тонкі слых і добры голас. Віктор зноў чытаў Ясеніна. Антані не спадабалася. Яна прызналася, што раней не любіла вершаў. У зямлянцы зрабілася душна, мы адчынілі дзверы. праёме дзвярэй унізе, куды падала святло, з'явіліся наглянцаваныя хромавыя боты. Злосны баз вышыні кінуў словы загад. «Што тут за вечарынка?» Дыба скіравалі ўсю пазіцыю. «Спаць!» «Сяржант Шапятович!» «Слухаюся, таварыш малодшы лейтенант!» Гэта Сцяпан кідала дзяжурны афіцэр і ён знік, не заглянуўшы, не паказаўшы твару. Груба абарвалі нашу весялосць. Мне зрабілася да слёз крыўда. Ды да і ўсім іншым было няёмка перад дзяўчынай. Усе маўчалі. Яна сказала, пранаючы шынель, «Жыццё ваеннае». Я ўзяў ліхтарык для начной устаноўкі трубак і выйшаў, каб правесці яе да афіцэрскай зямлянкі, дзе камісар уступіў ёй свой ложак. Чорная зямля, чорнае неба, ніводны прасветлены. Толькі на тым баку заліва ў порце гойдаецца маленькі агеньчык, магчыма, нехта гэтак жа, як і мы, асвятляе сцежку. Аклікаюць адзін за адным вартавыя, хто ідзе? хоць пасля першага нашага адказу ўсе чулі, хто ідзе. «Ах, не люблю я гэтага чалавека», – сказала Антаніна, калі Сеня і Віктор развіталіся каля сваёй зямлянкі. «Я разумеў, каго?» «Не адказаў». Спатыкнувшыся аб камень, яна ўзяла мяне за рукаў. Ён мне любоўнае пісьмо напісаў. «Кідала?» здзівіўся я і мне стала надзвычай весела хацелася зарагатаць о <laughs> каб вы ведалі колькі мне пішуць пісем усе маладыя афіцеры прызнаюцца ў каханні весялосць моя адразу знікла я адчуў як адразу сцьмеў стаў зямным нецікавым яе незвычайны вобраз створаны маёй фантазіяй З'явілася такое адчуванне, што як бы падманулі мяне ў нечым, злосна пажартавалі з маёй даверлівасці і юнацкай узнёсласці. рада гэтаму дурная авечка. Табе хочацца, каб усе прызнаваліся табе ў каханні. Ну і вешайся на шыі сваім афіцэрам. Мне не хацелася, каб яна расказвала пра гэта далей, адкрывала свае сардэчныя тайны. Навошта мне слухаць іх? Спыніліся каля афіцэрскай зямлянкі. На паўночным захадзе палыхнула далёкая зарніца. Антаніна неяк баязліва прытулілася да майго пляча. «Страляюць? Ах! Страшна! Страшна! Страшна, што страляюць за дзясяткі кіламетраў?» – з іроніі спытаў я. «Я не за сябе баюся. За вас». «За мяне?» за цябе і за ўсіх. Калі яны прарвуцца, вам не будзе куды адступаць, заліў не прыплывеш. Да гэтага мы былі гатовы. Не адзін раз гутарылі паміж сабой. Іншае паласнула мяне па сэрцы. Балючае адначасова прыемна гэтае яе, я першае ты за цябе, якое яна сказала шчыра, як мог бы сказаць блізкі чалавек, добры друг. Заўсёды робіцца цяплін душы, калі ведаеш, што нехта побач трывожыцца за цябе. Гэта зноў зблізіла нас. Я дараваў ёй пісьмы, Хіба яна вінавата, што пішуць? Яна адна, прыгожая. Ды ўрэшце, што мне да яе асабістых сардэчных справу? каб больш нішто не парушала таго пачуцця, што было адноўлена, набыло ранейшую раўнавагу, я паспяшаўся развітацца. Моцна паціснуў яе маленькую гарачую руку. Добрай ночы вам, Антаніна Васильевна. Добрай ночы, Пятро. У цэнтры пазіцыі мяне спыніў кідала – кінуў у твар святло ліхтарчыка. «Выключы батарэйку, разрадзіш!» – загадаў ён. Я маўчкі выканаў яго загад. У густой цемры мы не бачылі адзін аднаго, але я чуў яго дыханне, ён стаяў крокі за два. Успомніўшы пісьмо да Антаніны, я з цікавасцю чакаў, да чаго ён можа прычапіцца яшчэ. А што прычэпіцца, не сумняваўся. Што ж гэта ты? М? Так перажываў па жонцы, пакутаваў і ўжо заводзіш шуры-муры. Якія шуры-муры? <laughs> Непрыемна рагатнуў ён. Уся батарэя гаворыць. Я чакаў сяго, але толькі не гэтага. Дзікае абвінавачанне, дзікія словы. У любых іншых умовах, абражаны за Сашу, за сябе, я, відаць, кінуўся б на гэтага тупагаловага цыніка з кулакамі, але субардынацыя і пісьмо. Я уяўляў, як прызнаваўся ў каханні Сцяпан кідала высокаправільны чалавек, і мне рабілася чамусьці весела. Ха, не трэба кулакоў, але да д'ябла і пачцівую субардынацыю, як ён, так і яму. Табе што, зайздросна? са здзекам спытаў я. Ён разгубіўся, бо замармытаў нешта незразумелае і кнуў, потым пагразіў: Я жонцы тваёй напішу. напіша маёй жонцы? Куды? Калі? Балюча мне стала думкі, што напісаць няма куды. Каб я ведаў, куды напісаць, дзе яна цяпер. Не, трэба было б пісаць табе, Сцяпан кідала, я напісаў бы сам. Не. Усё ўсё, што запісваю ў гэты дзённік, і можа, нават яшчэ больш падрабязна. Табе не зразумець, што я ніколі не таю і нічога не стаю ад Сашы. Яна ўсё будзе ведаць. Мае ўчынкі, думкі, абы вярнулася наша шчасце. Але слова яго не выходзяць у мяне з галавы. Хоць я ўжо трэці дзень запісваю падзеі таго вечара. Шуры муры. Агіднае, абразлівае слова. Уся батарэя гаворыць, уся хлусня. Мае хлопцы нічога не гавораць, а адзіны адносіны ў нас, простыя сяброўскія. І яны, пэўна ж, не пасароміліся пакпіць з гэтай прычыны. Але, магчыма, некаму кінулася ў вочы, што Антаніна не прамінае маёй гарматы, калі бывае на батарэі. А я даўно яшчэ ў тэхнікуме заўважыў, што людзі не прызнаюць простай дружбы паміж жанчынай і мужчынам. Заўсёды схільны думаць чорт ведае, што і пусціць плётку. Мне напляваць, што думае кідала, але яго недарэчныя падазрэнні абражаюць Сашу. А гэта мне балюча, я не хачу, каб ён нават успамінаў яе імя. Шуры-муры, дурань. Нічога ў мяне няма ні ў сэрцы, ні ў галаве, акрамя той цеплыні, якую заўсёды прыносіць жанчына, і ўдзячнасці за яе ўвагу. Яна адзіная прасветліна ў нашым аднастайным і небяспечным жыцці. Але калі людзі не разумеюць звычайнай чалавечай дружбы, няхай і не будзе яе. Я 12 кастрычніка снег і огонь огонь і свет огонь на зямлі ад выбухаў бомбаў бясконцых залпаў гармат Калены на нейкі час сціхаюць снег усё адно гарыць свеціцца блакітным водбліскам ад пажараў што шугаюць у горадзе А калі пажараў няма, агонь астаецца ў стомленых запаленых вачах. Неба! Неба, дай адпачынак! Але і там агонь! У нязмернай вышыні гулліва калышуцца, плывуць, то ўзнімаюцца, то апускаюцца, пераліваюцца д'ябальскі прыгожыя рознакаляровыя сцягі паўночнага ззяння. У мінулую зіму я любіў гэтае дзівоснае відовішча прыроды, якому няма роўных па прыгажосці. Цяпер не люблю. Мне здаецца, калі я гляджу на гэтыя пералівы святла, то неба смяецца з таго, што робіцца на зямлі, а хутчэй за ўсё не люблю таму, што зянне лепшае надвор'е для налётаў. У немцаў новая тактыка. Яны рэдка прылятаюць у дзень, але затое лётаюць усю доўгую ноч. Лётаюць падным, так што ў небе недзе там у ясны бездані, дзе калышацца зянне, бясконцы шум матораў то з аднаго, то з другога боку. Страляем не па самалётах, страляем па шуму. Зрэдку драпежнік трапляе ў праменні пражэктару, што паласуюць неба, Тады пачынаецца агонь прыцэльны, калі яны вешаюць над залівам і горадам лампады, б'ём па іх, каб пагасіць. А так увесь час вядём загараджальны агонь. Я не веру, што можна загарадзіць неба, б'ём у белы свет, як у капеечку ад гэтага цяжка на душы. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.